မင်္ဂလာပါဝန်စုဗမိစွာရိစမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါစေမင်္ဂလာပါ <laughs> what is meaning ဝန်စု <laughs> meaning of bonjour is good day isn't it a good yeah. day yeah yeah okay so I would like to wish you a good day ဒီနေ့အဲ့ဒါဆောင်းဟောကဲပြောမယ်လို့အဲဒီနာလည်းပြစကားဒီနေ့ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်ကဲယောဂ၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရယ်ဆေး၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရယ်ပြောမယ်လို့ Yes, so today Shadow is going to talk about the တို့မှရှိနေတဲ့ယောဂ၃မျိုးနဲ့ um, he's going to talk about the disease in human beings in general, three diseases, three main diseases, and the three medical pills that Buddha has prescribed for, for the cure of them. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, qui ne comprennent pas l'anglais en fait Je suppose oui, hein, il y a quand même des gens qui ont besoin d'une traduction. Donc, alors aujourd'hui, Sayado va parler des maladies euh, chez les êtres humains

to achieve the optimum human potential, he has, he has prescribed these teachings to everybody. So meeting and coming here together to understand the teaching of the Buddha is a great blessing for you all. Le Bouddha a déclaré que pour réaliser le meilleur de l'être humain, le meilleur du potentiel euh, de l'être humain, euh, il fallait suivre son enseignement. Et donc il a prescrit un enseignement. Et le fait qu'on puisse tous se rencontrer ici ce soir est une grande bénédiction de ce point de vue. Allez. yoga အဲဒီယောဂ၃မျိုးထဲမှာတို့မဟုတ်ဟုတ်လားလူပိတဘုထဲမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါကလူပိတဘုထဲပြောလိုက်လူပိတဘုထဲမှာလို့ပိတဘုဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်၃ခုပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်မျိုးစိတ်ရတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်မျိုးအလုံးကိုအဲတည်စွမ်းနိုင်တဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့ဒီလသမารိပညာပါ and to reach the, the fullest of the human potential to be the best human beings that you can achieve, to become the best human being that you can become, there are three trainings that uh, Buddha has prescribed. And number one is the morality training, and number two is the concentration training, number three is the wisdom training. Afin donc de parvenir à réaliser cet optimum, ce, euh, le, meilleur de l'être humain, euh, le meilleur de son potentiel, il y a trois entraînements. Le premier entraînement, c'est la moralité. Le second entraînement, c'est la concentration. Et le troisième entraînement, c'est la sagesse. လူပိတစေတဲ့အကျင့်မျိုး၃ခုရှိသလိုပဲလို့လူဖြစ်ပင်မလို့အဲလူရဲလို့ခေါ်ယုံမျှမတ်တာအလိုပုံကိုရှိတယ်အဲလူအစဉ်တန်းကိုနှိမ့်စေတဲ့ဆိုးရတဲ့ယုံမာတဲ့လို့ကိစ္စကလည်းပဲကိုမိမိကိုရောသူတစ်ပါးကိုရော ဟုတ်လားကောင်းကျိုးမပေးတတ်တဲ့အမှုအကျင့်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကလည်း၃မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကိုလည်းလောင်စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းလောင်စေတယ်မိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ယောဂဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်ဆို there are different varieties of human being and um, we could say to some humans, if we are to describe them, some could be just barely humans. Some could be less than human beings in terms of kindness. So, and then the other one would be a perfect human being. So, human beings have three diseases in common. Three diseases Il y a différentes variétés d'êtres humains. Euh, on pourrait dire, si on devait les décrire, euh, que certains d'entre eux sont à peine des êtres humains, que d'autres euh, sont des êtres humains moindres, de moindre qualité, euh, en termes par exemple de, gentillesse, etc. Et enfin qu'il y a les êtres humains parfaits. Il y a trois maladies ou trois feux qui brûlent les, êtres humains en tout temps, en permanence. Yoga yoga danza. <coughs> yoga မီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြင်းဆုံးမီးပေါ့လေလက်လေတန်းလေလက်တန်းစားမီးနော်အနုစားမီးပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့သုံးမျိုးထဲမှာလို့အကျန်းစားမီးဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရောသူတော်ဘာရောမတတ်တာဘူးလို့ဆင်းရဲစေတယ်ဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်စေတယ် So there are three types of these fires or diseases happening in our body all the time. And uh, the first one we want to tell you is about the gross fire or the gross disease. Um, this will be where you will have physical suffering and the person coming into contact with you when you have the disease or fire burning in you, that person will also have physical, mental suffering. Yeah, so, yeah, that is the first one okay. Donc ces trois types de feux, ces trois types de maladies qui se produisent euh, à tout moment dans, dans notre corps, euh, eh bien le premier de ces trois feux, de ces trois maladies, c'est les maladies grossières, les feux euh, oui, les, plus, les plus gros, les plus... Euh, voilà, alors, euh, lorsque, donc ces, feux, leur caractéristique, c'est que lorsqu'on on en est la victime, lorsqu'on en souffre, les personnes qui entrent en contact avec nous vont aussi être contaminées, vont aussi souffrir mentalement et physiquement. Tiens. <clears throat> အကျဉ်းစားမိမိမိရောသူတစ်ပါးရောဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ကာယကအမှုကိုမထိန်းသိမ်းတာပေါ့။ပစီကအမှုကိုမထိန်းသိမ်းဘူးလွန်ကျူးပြီလို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးလည်းပဲဆင်းရဲတယ်သူတစ်ပါးလည်းမတက်တာဘူးကိုယ်လည်းပဲမတက်တာဘူးလို့အဲ့ဒါအကျဉ်းစားမိပဲလို့မလွန်ကျူးပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောထိန်းရပြီဆိုရင်ဒါမိမိရောသူတစ်ပါးရောချမ်းသာစေနိုင်တာပဲပေါ့ မထိန်ဆင်ရမယ်ထိန်နိုင်ချမ်းသာမယ် <clears throat> so for this first fire the gross fire or the gross disease that we are talking about um, this will this will result in physical and verbal abuse a verbal action that becomes suffering for the person who is having the disease or fire and at the same time if there is a person with him or her that person will also suffer as a consequence but if the first person could control the physical and the verbal action during that time then both of them would suffer less and maybe even at peace Donc toujours ce premier feu, le feu grossier, la maladie la plus grossière, elle résulte dans des actions euh, physiques et verbales euh, qui se transforment en souffrance. Non seulement en souffrance pour la personne qui les profère, qui profère ses, paroles ou, qui euh, accomplit ses actes, euh, mais aussi pour la personne qui l'accompagne, qui est euh, à ses côtés à ce moment-là. Et donc si cette première personne avait été capable de contrôler son comportement physique et verbal, les deux personnes auraient souffert moins ou peut-être même pas du tout. တုံတက်ကိုတတ်တယ်ဒုတိယသူဥစ္စာကိုခိုးတယ်တတိယကသူများအိမ်ကလွန်ကျူးတယ်ဒါကိုအဖြစ်လွန်ကျူးတာပေါ့စတုဒ္ဒကမုတာဝါဒနှုတ်နှုတ်အဖြစ်လွန်ကျူးပြီလို့ဆိုရင်မိမိလည်းမချမ်းသာဘူးသူတို့ကလည်းမချမ်းသာဘူးဒါဒါအပြင်းထန်ဆုံးမိပဲ So what we have done just now when you are taking the five precepts that is how to avoid the first disease or the first fire, the gross fires. So because you have <clears throat> taken the precept of not to kill, not to steal, to avoid the sexual misconduct, that is, you're controlling your physical actions. And the fourth precept, which is abstaining from lying, that fulfills the verbal control. So by doing, by taking the five precepts, you are actually getting into the physical and the verbal restraints for yourself. Lorsque vous venez de faire en prenant les cinq préceptes, Euh, c'est d'éviter, de, prévenir la première de cette maladie, euh, maladie grossière ou les feux grossiers. Euh, parce que comme vous avez pris le précepte de ne pas tuer, de ne pas voler et de ne pas avoir de, de méconduite sexuelle, de, de, conduite sexuelle illégitime, vous contrôlez votre comportement physique. Et le quatrième précepte, celui de ne pas mentir, avec ce précepte, vous contrôlez votre comportement verbal. Donc, euh, en réalité, en prenant ces préceptes, euh, euh, vous entrez dans le, le, le, contrôle, le contrôle physique et verbal. Eh, so that is why when we are physically and verbally controlling ourselves that will prevent the fires of the first type uh, to start or to continue burning in yourself yeah so by doing that you also raise your standard of standard as a human being so by controlling your verbal and physical action you become a cultured person, a higher human being. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque nous prenons euh, les préceptes, nous contrôlons notre, euh, euh, nos actions physiques et verbales et nous prévenons les feux du, premier type, les maladies du premier type, ce qui permet non seulement d'empêcher ces maladies du premier type de prendre naissance, mais aussi de continuer à brûler en nous. Ça, fait, cesser cet effet de continuer à brûler en nous. Euh, et aussi, à côté de ça, en, simplement en prenant ces préceptes, on élève euh, nos, standards, nos standards en tant qu'être humain. On devient une personne cultivée, on devient un être humain d'un type euh, plus élevé.

to prevent that fire, the gross fires, and the, the disease that we are talking about, the first disease that we are talking about. So it is the it is called the Sila training or the morality training. Voilà, donc en prenant les cinq préceptes, on prend le premier des médicaments, celui qui

training နဲ့မရပြန်ဘူး Now we come to the second disease or the second fire. Um, this is called the medium disease or the medium fire. And um, even though you have taken the first pill, which is the morality training, it cannot stop the fires burning in your mind. À présent, on en arrive deux, à la deuxième maladie, au deuxième feu qu'on appelle le feu médian. Euh, bien qu'on ait pris la, première pilule, le premier remède, celui de la moralité, ce, ce premier remède n'est pas suffisant pour Arrêtez les feux qui brûlent l'esprit. Ah. <clears throat> သမာဓိတိတ်ကံနဲ့ထိမိဆိုရင်စိတ်ယဉ်ကျေးမှုရနိုင်တယ်အခုပြောလိုက်ပါအဲ့သမာဓိတိတ်ကံဆိုတော့ဘာခုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဤစနေရပါလဲဆိုရင်အခုယောဂီတွေဒီမှာလာပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ဒါဆိုပဒနာတရားပဲ So to prevent this second or the medium fire or the medium disease, you need to do, you need to conduct samadhi training. Samadhi meaning concentration training. And um, concentration training is what you are practicing when you are doing uh, vipassana mindfulness meditation. So that is the second pill, second medical pill that is that Buddha has <coughs> Donc pour euh, prévenir ce second feu, cette seconde maladie, ce feu médian, vous devez pratiquer samadhi, l'entraînement de la concentration. Et c'est ce que vous faites quand vous participez à des retraites euh, vipassana.

အဲ့ဒါကြီးစိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒါမှပျက်စီးသွားတာပေါ့။ So if you are not noting the thoughts happening inside your mind, if you are not noting the objects arising in your mind, to use the mindfulness vocabulary, then you won't be able to note what is happening in your mind. So, for example, you may have jealous thoughts, you may be planning um, to, to do misconducts. So, all these things, if you are not mindful of your thoughts, these are actually fires burning in your mind this is the disease that uh, I talked about, the second disease. So even though you have tried, you have taken on the sila or the morality training, until and unless you take on the second training, which is the concentration training, you will never prevent the fires of the medium disease, the medium fires. Donc si vous ne notez pas les pensées qui surgissent à l'intérieur de vous, dans votre esprit, si vous ne notez pas l'objet qui apparaît dans l'esprit, pour euh, reprendre euh, le vocabulaire euh, de, de, l'attention, de, de, la méditation, de l'attention, vous ne saurez pas ce qui se passe et vous serez peut-être jaloux ou bien alors vous planifierez comploterait euh, un mauvais coup. Euh, et toutes ces, toutes ces pensées sont des feux euh, qui brûlent, ou ce, sont les maladies dont le Bouddha a parlé. donc même, même si on a pris ci-là, même si on observe la moralité, tant qu'on ne prend pas le deuxième remède, tant qu'on ne pratique pas le deuxième entraînement, euh, on ne pourra pas se débarrasser de ces feux-là, de cette maladie-là. So just to make sure you understand, Sarah said that if you want to be rid of the first disease, you need to control the, your physical action and the verbal action, which is taking on the morality training. So that is the first pill. And for the second pill, which is the concentration training, This will prevent or stop the disease or the fire that burns in your mind, which is called the medium disease or the medium fire. Donc juste pour récapituler et pour être sûr que vous comprenez bien, si vous voulez vous débarrasser de la première maladie, vous devez contrôler vos actions physiques et verbales. C'est donc la moralité, c'est le premier remède, le premier médicament. Euh, si vous voulez arrêter, prévenir ou stopper les feux qui brûlent à l'intérieur de votre esprit, là vous devez euh, prendre le second médicament, le second remède. Eh, Now we come to the third disease which we call it a refined or the latent disease or the refined or the latent fires. So this is now physical This is not seen in the physical action, this is not seen in the verbal actions, and this is also not seen in the mind. But they are latent, they are dormant, and they you are born with it, but you cannot see it. It is not visible at all. On en arrive euh, au, trois, à la troisième maladie qu'on appelle la maladie ou le feu raffiné, le feu latent. Euh, et on ne peut pas le voir dans l'aspect physique, on ne peut pas le voir dans l'aspect verbal, et on ne peut pas le voir non plus dans l'esprit, parce qu'il est latent, il, euh, est euh, caché, et donc il attend de, surgir. on ne peut pas le voir. Et vous êtes né avec cette maladie-là. avec ce feu-là. ပထမမိလောင်တာဒုတိယမိလောင်တာပထမယောဂဒုတိယယောဂဖြစ်တာဒီတတိယမိကြောင့်ဖြစ်တာလေလို့မမြင်နိုင်မမြင်နိုင်ဘူးမြင်လို့မရဘူးဥပမာပြောရရင်မိကျစ်ဆန်တဲ့ရံမျိုးတင်ပါနော်ဟိုရမိကျစ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တတမိကျစ်ဆိုအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီမိကျစ်ဆန်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ခုစုံလိုက်ရင်တော့ဒါမိထတောက်ပြီ So the first fire or the first disease, second fire, and the second disease, these are due to the third disease, which we call it a refined disease. And to give an example, uh, you imagine a matchstick and that is the third refined disease because from that meth stage in that latent stage no fire is burning but there is a potency for the fire to burn when you strike it so when you strike it there's a flare and that is the second disease and then you put that matchstick onto a bonfire and there's a big fire and that is the the gross fire or the gross disease so that is how the example works a stick latent second one or the medium disease is when you strike the stick and the third when you put it on a bonfire starts to burn heavily that is the gross Il est ça. On le close pareil. Ok, donc euh, le premier feu, la première maladie, le second feu, la deuxième maladie sont dus tous les deux à, la troisième maladie qu'on appelle la maladie raffinée, la maladie subtile. Et on peut donner ça, on peut rendre ça avec une image. Imaginez donc une allumette. Euh, l'allumette, c'est troisième, cette troisième maladie raffinée, parce que dans son état latent, il n'y a, pas, encore de feu, il y a seulement un potentiel pour le feu. Si maintenant on gratte cette allumette, le feu apparaît, c'est l'équivalent de la deuxième maladie. Et si on jette cette allumette sur un feu, euh, un feu de joie, euh, ça va faire un énorme feu, et ça c'est l'équivalent donc de la première maladie. အဲဒါတတိယယောဂမမြင်ရဘူးတတိယမိရမမြင်နိုင်ဘူးမြင်ရခက်တယ်မြင်ရခက်တော့အငြင်းရခက်တယ်ပေါ့အဲဒီကုနာမိချစ်ဆန်နဲ့ဟောလိုပဲဟုတ်ပါဗျာဟမ်ဥပမာတော့အစားဆုံးကုနာပြေးတော့ပြောလိုက်ပြီပြောလိုက်ပြီအဲတော့ဒါ invisible ဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောမှာဟောတယ်နေဟောတယ်အဲတော့ဒါကြီးကမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့မြင်နိုင်ခဲ့တော့ငြိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပဲပြော So this the last one the third disease that we are talking is very refined latent and invisible to our eyes Difficult to see, meaning it is, it is difficult to control and difficult to stop these fires burning in, our, in ourselves. So, this is the third but the most difficult fire to stop in our body. Donc ce troisième, cette troisième maladie, ce troisième feu est très raffiné, il est latent, et il est invisible à nos yeux. On peut très difficilement le voir et donc ce qu'on peut difficilement voir, on peut aussi difficilement contrôler, on peut difficilement arrêter euh, ce feu. Euh, donc euh, ce troisième feu, c'est le plus difficile à, éradiquer. ဥပမာကင်ဆာယောဂါလို့ပေါ့ကင်ဆာဆဲရလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအလုံးမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့လူတိုင်းမှာဒါတွေအထဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူဓာတ်မတည့်တာတွေလည်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဆိုလည်းအခုကခက်တယ်ကြိုးကူးလို့လည်းမရနိုင်ဘူး Yeah, so giving a modern example, Shara said the third disease or the third fire that we are talking about now could be likened to the, the invisible cancer cells that that is in our body. So you cannot see it, you cannot detect it, and it is difficult to to know that it's happening when the cancer is starting in your body. So it is very difficult Alors pour donner un exemple plus moderne, on pourrait comparer ce troisième type de maladie aux cellules cancéreuses qui, sont déjà dans notre corps mais de façon invisible, on ne peut pas les détecter, elles sont euh, difficiles avoir lorsqu'elles aussi quand quand, elles apparaissent et elles sont difficiles à guérir aussi. Dans, dans un certain sens, on ne peut pas les éviter. အောက်ကမီးနှမီးတာနိုင်အောင်ကုဖို့ပါပဲဟုတ်လားပထမမီးကိုကိုချင်းတိတ်ကတိလာကိုလုံးထိလိုက်ဒုတိယနေ့တိလာတိတ်ခါကိုထိလိုက်ဒုတိယမီးတမာတိတိတ်ခါကိုပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်တတိယမီးကသူ့အနေနဲ့လိုလိုငြိမ့်သွားနိုင်တယ် Yeah, we see the third disease is difficult to cure, difficult to detect. But we are not saying that it is incurable. And because when you do the moral training, the first medical pill you're taking that will prevent the physical and the verbal misconduct. The second training or the second medical pill, which is the concentration training, that will prevent the mind, the mental um, mental misbehavior but if you control these two diseases, so if you are taking the, the first pill and the second pill, then you will be able to prevent the first disease from happening. So, and it will be cured automatically. The third disease. just, the third disease. Euh, donc, on dit que la troisième maladie est difficile à guérir, qu'elle est difficile à détecter, mais on ne dit pas que c'est impossible. Euh, parce que donc, si on prend le premier médicament, on prévient, on empêche euh, les, les mauvaises conduites physiques et verbales. Si on prend le deuxième médicament, on empêche le comportement

ခုနပထမနဲ့ဒုတိယဆေးလုံးတာတိတ်ခါတွေဒါသီလတိတ်ခါတမာရီတိတ်ခါပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ရင်အလိုလိုငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့နီးဟေးယူရမလားအဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီမှာအဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြပါမယ်နောက်ဆုံးကဟိုဟာ ဟိုယောဂဟိုအဲဘယ်မမြင်ဘူးအဲဟိုလည်းကုနိုင်လို့ခက်တယ်တို့တော့တမင်ကုလို့တော့မရဘူးသူ့အတွက်နော်အဲသူ့အတွက်ကုဖို့ဆိုရင်ခုနပထမသိက္ခာနဲ့ဒုတိယသိက္ခာပထမစေလုံးဒုတိယစေလုံးတောက်ဖို့ပဲအဲတောက်တဲ့နည်းပြောမယ်နောက်ဆုံးကြ So, to even though the third disease is invisible. Um, do not be worried too much, Sarah said, because if you are taking the first and the second pill, the moral training pill, morality training pill, and the concentration concentration training pill, it will prevent the third disease from happening. So Sarah said, do you want to know about these pills. C'est dans les... The medical pills. So Shadow said, would you to know about the medical Donc, même si donc cette troisième, cette troisième maladie est invisible, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop parce que si vous prenez la première et la deuxième, euh, le premier et le deuxième médicament, c'est-à-dire la moralité et la concentration, ces deux médicaments vont prévenir la, troisième maladie, vont empêcher la troisième maladie de, survenir. Alors, est-ce que ça y a Sayado demandes, si vous voulez savoir ce que sont ces trois médicaments, ces trois remèdes Je voudrais savoir. I want to know, she says the only person who wants to know. Is rest of you? Si je le dis, si je le dis, c'est que j'ai été guérie euh, récemment d'une très grave maladie et j'y suis restée en méditation et dans euh, c'est ce que Monsieur parle vraiment euh, de la plus dangereuse tumeur dans le cerveau. Et j'étais en méditation et une partie, ça me touche beaucoup. Mm-hmm. she, says uh, she she

Um, so some have already taken this medicine if, if they have come to meditate here before um, but some may be new to this medical pill um, so Shadow is going to tell us tell you all about the the medicine Donc certains peut-être ont effectivement déjà pris ce, médicament, notamment s'ils sont venus euh, ici euh, auparavant, euh, mais d'autres n'ont pas encore pris ces médicaments. Donc Sayado va maintenant expliquer de, quoi il s'agit, quels sont ces médicaments. So we are going to how to meditate, how to do the mindfulness meditation to you now. Uh, it'll take about 15 minutes, so please take a position that you can, that you are used to. Mm. Easy, comfortable position. The usual position we prescribe is a cross leg, but do take a position that you are comfortable with, that that will last you through another 15 minutes, and then we'll talk talk through the mindfulness meditation. Donc, à présent, on va euh, méditer, on va expliquer comment, comment méditer, comment pratiquer la méditation de l'attention. Ça va prendre environ 15 minutes. Donc, euh, prenez position. On, recommande en général euh, la position avec les, jambes croisées, les jambes l'une devant l'autre, mais vous prenez n'importe quelle position dans laquelle vous vous sentez à l'aise.

So the first is the position. spine straight uh, together with the neck and head straight line. Shoulders relaxed, eyes closed, and the hand should be in your lap. So it could be the right hand on top of the left, but you can also put it on your thighs. So easy, comfortable position. and then you note the rising and the falling of the abdomen. Hmm. Euh, donc d'abord la position, vous gardez le dos bien droit, aussi la nuque et la tête, le tout devrait être sur une même ligne. Les épaules peuvent être relâchées, les yeux fermés et les mains peuvent se poser euh, devant vous euh, ou bien éventuellement sur les cuisses. Euh, vous trouvez une, posture confortable, facile, et vous portez votre attention sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Mm. So then you put your mind on your belly and, um, and your belly will move with your breathing and your breathing when you are breathing in your belly rises and you note rising rising um, when you breathe out your belly will fall and you know falling, falling. Try to keep uh, your breathing as natural as possible. No forcing to make it short or long. Donc vous posez votre attention sur le ventre. Vous voyez que celui-ci bouge avec la respiration. Lorsque vous inspirez, il gonfle, il monte. Vous notez soulèvement, soulèvement. Lorsque vous expirez, il s'abaisse. Vous notez abaissement, abaissement. Essayez de maintenir euh, votre attention sur la essayez de maintenir pardon, votre respiration aussi naturelle que possible. Ne forcez pas, n'essayez pas d'avoir euh, une respiration longue ou courte. ဝမ်းမပိမှုမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့လက်လေးကိုဝမ်းပိုက်မှာကထားပြီးတော့လက်လေးအတက်ကြကိုကြည့်ပြီးဖောင်းနေပိနေမှလို့ရပါတယ် uh, uh, um, for beginners it could be difficult to note the rising and the falling of the abdomen or your belly mm-hmm. if you find that then you put the hand onto your abdomen and you can note the movement of the abdomen with your breathing and usually it is rising rising with the breathing in with the breathing out it's falling falling อืมတမန်ထင်ရှားအောင်လို့တော့မလုံးဘူးမလုံးရှုနေလို့ကြာရင်မုန်းသွားလိမ့်မယ် so do not ever try to force your breathing if you can't feel the the rising and the falling it will come slowly. Just put your mind to the abdomen, put your hand on the abdomen, and later on you will feel the movement. Don't force ever. Donc pour les débutants, ça peut être euh, difficile de ressentir ce mouvement de soulèvement et d'abaissement. Si c'est le cas, mettez votre main sur l'abdomen. Vous pouvez noter euh, le mouvement euh, qui va avec la respiration. Ne cherchez pas à forcer la respiration si vous ne parvenez pas à la ressentir. Ça va venir euh, tout doucement. Euh, placez simplement votre attention sur l'abdomen et plus tard vous ressentirez le mouvement. So this is where you are noting the bodily movement while you are sitting quietly. and that is the, the first part of the Satipatthana meditation instruction what, which is called noting the body in the body and that is the first contemplation first of contemplation of the body in the body Donc cet exercice euh, que vous faites alors que vous êtes assis calmement

with a sitting meditation, maybe 5 minutes, 10 minutes later, you will start to feel the sensations in the body. There may be pain in your knee, in your ankle, tingling and numbness, stiffness, all these things, all these sensations, try to note them as they happen. So if there is pain, note pain, pain. If there is tingling and numbness, note tingling, tingling, If there's stiffness, just note stiffness, stiffness. And that is how you note the bodily sensations as they happen in the body. Tout en restant, en pratiquant la méditation assise, peut-être qu'après 5 ou 10 minutes, vous allez commencer à ressentir les, les sensations, euh, par exemple euh, des douleurs au genou, ou bien des chatouillements, ou bien un endormissement, des raideurs, etc. Notez ces sensations telles qu'elles se produisent. Euh, si par exemple vous ressentez un chatouillement, notez chatouillement, chatouillement. Si c'est euh, un, endormissement, notez endormissement, endormissement. Si c'est de la raideur, notez raideur, raideur. Euh, c'est de, cette façon qu'on prend note. So, try to know the pain. If they persist, try to know them as much as possible as you can and all the other sensations. Try to know the most predominant sensation happening and that is called the contemplation of the feelings. That is the second part of the Satipatthana. Donc essayez de noter, la douleur. Euh, si elle persiste, essayez de la noter autant que possible. Euh, quant aux autres sensations, vous les notez aussi. Vous notez la sensation qui est prédominante. Euh, c'est comme ça qu'on observe les sensations. C'est cela, la contemplation des sensations, des ressentis. Et c'est le deuxième, le deuxième satipatthana. ပေါင်းတဲ့ပင်နဲ့မှတ်နေတဲ့အခိုက်မှာကိုသွားဒီတော့သွားမယ်အင်းရောင်ရောက်သွားမယ်လှုပ်တဲ့ရောင်ရောက်သွားမယ်ငွေချင်းနေနဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ရောက်ရင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်မှပြီးဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ပြန်မှတရားနဲ့တွေ့ရင်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မှပြီးဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ပြန်မှတရားတစ်ခုခုစဉ်းစားပြီးသဘောကျရင်ကြားတယ်ကြားတယ်မှပြီးဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ပြန်မှ And then, when you're doing the sitting meditation, thoughts will come in into your mind. And this could be all kinds of thoughts. You may be going home, in your mind you may be going home and you might be thinking about going home right now, or you may be thinking about meeting up with friends later on, or you may be having a conversation with friends already in your mind. So when these happen, you just note thinking, thinking. If you are talking to friends, talking, talking. And uh, if you are feeling happy, within that within that conversation you may note happy happiness or if you are starting to have a fight in your mind with your friends then you note you may note anger anger and so on Ensuite, alors que vous êtes assis, des pensées vont apparaître toutes sortes de pensées. Par exemple, vous penserez à rentrer à la maison, ou bien vous pourriez être en train de penser à ça euh, juste à l'instant, euh, ou bien vous pensez que vous allez retrouver des amis plus tard, vous pouvez même euh, penser que vous avez une conversation avec eux, vous vivez déjà à l'avance une conversation avec eux. Et si ces pensées se produisent, vous les notez, vous notez penser, penser, ou bien parler, parler, converser, converser. Si par exemple vous imaginez que vous êtes en conversation et que cette conversation vous réjouit, vous notez se réjouir, se réjouir. Si euh, par contre en imagination vous avez un conflit avec euh, cette personne, une querelle, vous notez euh, colère, colère, etc. And this is instruction is called the third instruction for the Satipatthana mindfulness meditation and this is the contemplation of the consciousness in the Satipatthana mindfulness meditation. Donc cette instruction, c'est la troisième instruction du Satipatthana, euh, c'est la contemplation des consciences. le နာကြာမယ်ကြာရင်ကြာတယ်မှနှကောင်ကနာရင်နာနေမှဟမ်ရှာရရတိတိတယ်မှခန္ဓာကိုယ်အထိထိတယ်မှပေါ့ညနေညနေမှကြားတယ်ကြားတယ်မှပြီးရင်ကိုဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်မှတို့မို့ဝေဒနာပြန်မှနာရင်နာနေနာနေမှပြီးရင်ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်မှဝေဒနာပြန်မှပေါ့ဒါကတော့ဓမ္မနုပဒနာသဘောတရားပိုင်းမှတ်တာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲ So and General said this is the fourth method. We are going to talk about the fourth part of the Satipatthana Sutta, mindfulness meditation. And uh, because we have five senses, uh, we may, during the sitting meditation, you might be hearing um, noises, voices, rustlings beside you. Then you note hearing, hearing, and if you are seeing in your mind's eye, you know, seeing, seeing. If you are tasting whatever you have eaten before, and you know, tasting, tasting. You may have smells coming to you, then you know, smelling, smelling. And all these things, when it happens, just note them and then you go, go back to the primary object we call it the, the primary object, object, which is the rising and the falling of the abdomen. And that is the, um, the fourth instruction for the mindfulness meditation of Satipatthana, and this is called the contemplation for the mental objects or Dhamma objects. Alors Sayado dit euh, qu'on va parler maintenant de la quatrième partie du Satipatthana Sutta, donc du Sutta sur euh, l'attention, sur la pratique de l'attention. Euh, lorsque mm, pendant la méditation, donc les cinq sens interviennent, par exemple on entend des voix, on entend un bruissement, à ce moment-là on note simplement entendre, entendre, si on voit quelque chose en imagination, on note voir, voir. Si on goûte, par exemple, on se souvient de ce qu'on a mangé euh, auparavant, on note euh, goûter, goûter. Si on sent une odeur, on note sentir, sentir. Donc toutes ces choses, lorsqu'elles se produisent, on se contente de les noter et puis on retourne à l'objet primaire. L'objet primaire, c'est-à-dire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen.

tamuri So when you are talking about uh, the noting aspects, shadow clarify this. Um, try not to know the background noises, so like the noise of the aeroplane passing by, the noise of the traffic passing by. Uh, you may choose to ignore them. Only try to note the sharp loud noises happening and you just know two or three times hearing hearing come back to the abdomen and the same thing with the smell um, try to note the sharp pungent smell that could come during the meditation not the not the usual smell that you are accustomed to don't try to note them Alors lorsqu'on parle de la prise de notes, il faut préciser euh, qu'il n'est pas nécessaire de noter ce qui se passe dans, euh, à l'arrière-plan. Euh, par exemple, si vous entendez le son d'un avion, il n'est pas nécessaire de le noter, vous pouvez choisir de l'ignorer. Notez uniquement ce qui est perçant, ce qui est fort, hein, les sons qui sont très forts, et vous notez simplement deux ou trois fois, et puis vous revenez à l'objet primaire. C'est la même chose pour les odeurs, ne notez que les odeurs euh, invasives, les fortes odeurs euh, qui se produisent pendant la méditation. Donc ne notez pas les odeurs euh, habituelles, vous devez noter ce qui est prédominant. Eh, So we'll do what we are instructed now for three minutes. Try to concentrate. Try to be mindful of all the things that we have told you. Always try to note the predominant sensations happening in the body, but the primary focus is always on the rising and the falling of the abdomen. Donc on va pratiquer maintenant pendant 3 minutes ce qu'on vient de dire. Essayez de vous concentrer, essayez d'être attentif à tous ces éléments, euh, mais ne notez que les sensations prédominantes et revenez toujours euh, à l'objet primaire. စေတောက်ပြီးကြမလားလို့စေတောက်လို့ရရလား Sarah asked Hashem? Did you swallow the medicine properly? Did you take the medicine well just now? Saya demande si vous avez bien pris le médicament maintenant, si ça a marché, enfin, si- si- s'il a été bien ingéré. အေးစေတောက်တယ်ဆိုတာ eh, so when you take take a medicine some always read the the medicine bottle and all the instruction right to the start to the end but then they put it there never take it never cure you. You must take the medicine, and you must take the medicine regularly. Donc quand, certaines personnes prennent, un médicament, parfois, ils lisent l'entièreté de la notice, tout ce qui est écrit sur le flacon, mais ils prennent jamais le médicament. Donc ça peut pas marcher comme ça. Donc il faut euh, que vous preniez ce médicament euh, et que vous le preniez régulièrement. ချိန်မှန်စစ်တော့ခြင်းတော့ဒီနေရာလာခဲ့လို့ဒီတဲ့ရက်ကြာကြာလေးတောက်ခြင်းတော့အခုတရားစခန်းလုပ်နေတဲ့နေရာလာခဲ့လို့ဒီတဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝတောက်ခြင်း3လလောက်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လာခဲ့လို့ Sarah um, if you have time only for a short period come and take the medicine here if you have more time go to Damaramsi one or two weeks to take the medicine there or if you want to take a longer period, months, two months, three months, come to Rangoon Donc si vous, avez seulement, si vous disposez seulement de peu de temps, venez ici pour pratiquer. Si vous avez plus de temps, rendez-vous au centre euh, de Rivière à Damaramsi pour méditer une ou deux semaines. Et si vous voulez consacrer deux ou trois mois à la méditation, Venia Rangoon. Don't know if I had a ticket. Yesterday, you have you. အေးတစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ခါမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တစ်မိနစ်ကိုအချိန်60နော်အကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးပေါ့9မိနစ်ဆိုရင်96ဒီဟုတ်လား30ဆိုအချိန်300တောင်တာကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးယောဂတွေဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဖယ်ပြစ်တာ So yes, if you're, if you're noting well, very mindful, deeply concentrated, then if you're noting one good noting for one second, for one minute you'll be noting 60 times, 60 mindfulness, and for one hour, five minutes, five, uh, yeah, for five minutes, there'll be 300 times you are noting well and you are being mindful. That way, you are preventing the, the fires that we have mentioned just now from burning inside you. So, so it prevents the diseases happening in your body. So that is how the medicine works. Donc si vous prenez note correctement, si vous êtes très attentif, si vous êtes profondément concentré, une seule bonne euh, prise de note qui dure une seconde, euh, ça c'est bon. Et, si vous prolongez ça pendant une minute, vous aurez 60 fois, 60 euh, instants d'attention. Si vous le prolongez pendant 5 minutes, vous aurez 300 prises de notes, 300 moments où vous êtes attentif. Et cela va empêcher les feux de brûler à l'intérieur de vous. Euh, ça va empêcher les maladies euh, de, proliférer en vous. Euh, et c'est de cette façon donc qu'on prend le médicament, que travaille, c'est de cette façon que fonctionne le médicament. So would you allow those fires and the diseases to burn inside you or would you rather stop the disease or cure the disease or stop the fires burning inside you what would you rather do Donc qu'est-ce que vous, allez faire Allez-vous permettre à ces feux, à ces maladies de brûler à l'intérieur de vous ou allez-vous plutôt chercher à les arrêter So may you stop the fires of these three types burning in your body and may you stop the diseases happening the three diseases happening in your body and um, may you be well happy and peaceful that is it and mindfulness Donc puissiez-vous stopper, arrêter ces feux, les feux de ces trois types de feux, puissiez-vous euh, mettre un terme à ces trois types de maladies, puissiez-vous être en bonne santé, être heureux, être en paix puissiez-vous euh, être capable de pratiquer la méditation de l'attention pour guérir tous ces feux, toutes ces maladies. First question. Yeah. Okay, donc euh, les questions. Euh, est-ce qu'il y a des questions oui, donc on avait dit euh, il est euh, il est 8h17, donc il n'est pas encore 8h30. Euh, mais s'il y a des gens qui doivent absolument partir à 8h30, vous pouvez le faire à 8h30. Hein. Peut-être pas tout de suite, enfin, ou bien s'il y a des gens qui veulent déjà partir. Hein. On peut regarder à 8h30 et là on fera un petit break hmm. pour ceux qui doivent partir. Oui. Oui, euh, je vais dire en français. Euh, je voudrais euh, demander, ça a pris du temps, le temps que j'ai appris, j'ai eu cette appréhension pour guérir de la plus dangereuse tumeur au cerveau. je voudrais savoir maintenant, quand je suis arrivée à la guérison totale, que les mhm. docteurs ont confirmé et que les saints ont confirmé. que le quoi que... Les saints et les docteurs. Les saints le J'ai été aussi dans un endroit où il y a des saints, qui, qui, descendent sur la terre. Des saints. Euh, et, mais euh, je voudrais avoir, euh, parce que je me souviens, il y a quatre ans, que, j'ai été justement deux semaines en méditation avec le Vénérable. Oui. Et je voudrais savoir maintenant, quand j'ai atteint la guérison, je suis tellement heureuse, mais en même temps, je ne sais pas comment continuer la vie. Comment savoir garder c'est ce que j'ai atteint. Merci. Et au début, vous disiez que ça a pris du temps, j'ai pas compris. Euh. Ça a pris du temps jusqu'à où euh, j'ai atteint le trois chose donc monsieur a parlé. Ah. Comment faire pour atteindre la guérison, euh, même euh, si vous tenez compte que j'ai même stoppé tous les médicaments oraux, la chimiothérapie, etc. etc. Donc euh, maintenant, je voudrais savoir comment, quand j'ai atteint ça, comment je gardais et comment je peux garder et comment je peux avancer. Merci. So, the question is, uh, it, it, it, took time um, for me to heal. When I learned that I had a brain cancer, it took time to heal. It took time to reach the three things about which you, you have talked. I, I even stopped all medication, uh, the chemotherapy, I stopped it. And but uh, uh I reached the th three things that you just mentioned. Um, uh, and this um, healing was confirmed in the hospital and also by uh, saint saint, saint people holy people, holy people. Um, and now it's four years uh, no uh, four years ago I had two weeks meditation with you uh, um, so I'm, I'm very happy w- f- from this healing but my question is what now? I don't know how to continue life and I don't know how to keep what I've uh, what I've gotten. No. Hmm, so what is the, the question again? so the question is, um, I healed from the brain tumor. Yeah, four years already. Four years? Uh, no, no, yeah. no. Uh, four years ago, she met Siado, okay. and and had two weeks meditation yeah. with Siado. Yeah. Um, but then, yeah. So oh, I, I stay six months. Six in months. Oh. In Brasilia, in oh, Brasilia, oh, okay. in a village. Okay. Um, but the question is how to continue now, how, what to do now. I'm very happy to be healed, uh, but what should I do now? Mm. Yeah. Mm. Mm. တော့သူကြည့်ရတာခွဲထားတယ်ပေါ့ဗျာခွဲထားတယ်အဲ့တော့သူပြောတာတော့အဲ့နောက်ခိမော်တော်ရီဗီနဲ့ဗီဒီယိုစူးစီးကြတယ်အဲ့တခုတော့သူနှစ်ခါတော့ယူလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးတော့ရလိုက်တယ်တဲ့အဲပြီးတော့သူ meditation လုပ်တယ်ပေါ့ဒီဘက်တော့သူပြောသွားတယ်စေသုံးလုံးကိုသူစားနေပါတယ်ပေါ့အဲလေးနှစ်ရှိသွားပြီအဲ meditation လုပ်တယ်နှစ်ပတ်လုပ်တယ်အဲနှစ်ပတ်လုပ်တယ်အခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့ ဘာဆက်ပြီးတော့ဘာဒီဆေးကိုဆက်တော့ဖို့ပေါ့လေဒီလိုတန်ရပြီး meditation ကအဲဒီဒီနိမလမ်းမှာဒီ meditation ဒါပဲလေဒီမှာဒါစိတ်ဆွဲတဏ္ဍာနဲ့လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ရထက်တဲ့တဏ္ဍာစူးစူးဆဲဆဲလုပ်ဖို့ပဲနော်တိကျကောင်းတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးပါ Yes, I don't have to like we have said this is the me best medicine possible for you. So you need to keep on doing it. and uh, it depends on how much time you can give. So you need to continue the medicine, which is Buddha medicine, every day. But just want to make sure she, she was. Um, she took the treatment. I think she got the surgery. I, think she got the surgery, and she was uh, defined by the doctors and the saint that she, she was cured already. is Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So the advice you, Shadow, said, is to continue mm. mm. Voilà, donc euh, Sayadaw dit que c'est le meilleur médicament, c'est celui de, la méditation. Donc il faut continuer à, le prendre, à continuer à pratiquer. évidemment, tout dépend du temps qu'on peut consacrer euh, à, ça, à la méditation. et il faut pour bien faire bah, pratiquer tous les jours. ယောဂရှိတာကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ခန္ဓာရှိရင်ယောဂဆိုတာရှိတာပဲဒီဒီတရားစေကိုဖော်ကျူးခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်မှာခန္ဓာရှိတော့ယောဂရှိသေးတာပဲအဲဒီတော့ယောဂကြောက်စရာမလိုပါဘူးစေစေတောက်နိုင်ဖို့နဲ့တောက်တတ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပါအမ် if there is a body, there will be a disease. So Sarah said, even Buddha, who, who became Buddha, still has to undergo the disease. Uh, when when his his death came. So you must think about that, but you must take the medicine mm-hmm. daily. ယောဂဆိုတာအဲ့ရှိတယ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ခန္ဓာရှိယောဂ never be afraid of disease because uh, if there is a body there will be a disease everybody everybody is there. donc dès le moment où il y a un corps il y aura des maladies euh, c'est inévitable même le Bouddha a dû euh, euh, subir la, maladie au moment où la mort euh, s'est approchée. donc il faut, il faut y penser, il faut penser à ça. Mais, mais ça ne n'empêche pas qu'il faut continuer à pratiquer tous les jours. Et il faut jamais avoir peur de la maladie parce que, parce que si on a un corps, automatiquement il y aura la, il y aura la maladie. Mm-hmm. Euh, et donc euh, c'est tout le monde, tout le monde euh, est victime de maladie, absolument tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question Oui Je So the question is, are there good meditations and bad meditations? And when we meditate, how can we know if we are on the good way or not? On the good path or not? good meditation bad meditation အဲ့ဒါအရေးကြီးရပဲမှတ်နိုင်ရင်ဓာတုမှတ်နိုင်ရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတရားကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့မှတ်နိုင်ရင်ဒါတရားပဲပေါ့မမှတ်နိုင်ရင်ဒါတရားမဖြစ်ဘူးပေါ့ meditation မဖြစ်ဘူးပေါ့ထိုင်းနေတာပဲရှိမှအတွေးပဲရှိမှပေါ့အဲဒီတော့မှတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူး

to note and be mindful of, of what is happening in the body at that moment in time. So the question actually should be, am I noting well? Am I being mindful all the time? So that is, that should be the question. So there, there we will never say you had a good meditation or you had a bad meditation. The key thing is to note all the time and to note well, to be mindful. Donc Sayado a dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. La clé, c'est de bien noter et d'être euh, attentif. Euh, attentif à ce qui se passe à ce moment-là. La, la seule question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je note bien. Est-ce que je suis attentif tout le temps Et si on pratique de cette façon-là, on ne dira jamais j'ai eu une bonne méditation ou j'ai eu une mauvaise méditation. Ça va euh, Non <laughs> C'est cette euh, c'est une connexion avec l'attention, mais pour moi c'est pas évident vous pouvez préciser la question donc, euh, le, le, oui. euh, ne Oui. Je comprends pas très bien ce So even have actually. Oui. J'ai l'impression que tout s'arrête

excusez-moi, quand vous dites que tout s'arrête, ça veut dire que vous n'avez plus de pensée Qu'est-ce qui s'arrête Ben. Oui, c'est ça. Ah, judgment လို့ပါ non judgment Okay, so okay. The, the, the, the question, she mm. says, I don't understand what noting means what is noting because I medit she says I meditate every day mm. uh, but I have the impression that it doesn't bring what it should bring the meditation um, it's like if nothing happened R the, the, when I start meditating it's as if everything stopped c'est comme si tout s'arrêtait c'est ça and, I, and et vous ne pouvez pas noter I, and yeah like everything stopped and I cannot note I don't understand what is noting သူတို့ကမေးလိုက်ပဲသူကဘာမှဘာမှစတော့လာသူကမဟုတ်ဘူးဗျဟိုဟာသူပြောတာတရားကိုသဘောမပေါက်တဲ့သဘောပဲသူဘာဘာကိုမှတ်နေတာလဲတဲ့ဘာကိုမှတ်နေမှလို့သူမသိဘူးပေါ့လေအဲမှတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဗျာဒါပဲဘေးစကမှတ်တယ်ဆိုတာခုနဟိုတို့ခုနပြောပြောတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သလားသိနေသလားပိန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိနေသလားဘယ်လောက်တမေးတယ်မေးလိုက်မှဒီမှာ Yeah, so, so did she understand when we talk about noting the rising movement, rising, rising, falling movement as falling, falling? Did she manage to note it? Donc quand on a parlé de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, est-ce que vous êtes parvenu à noter ça, le soulèvement et l'abaissement Oui, oui, mais ça c'est à part. Ok. So in the beginning, yes, but then it doesn't hold. It, I don't know why it cannot. အစပိုင်းလည်းမှတ်လို့ရတယ်နောက်ပြောက်သွားတယ်အဲမှတ်လို့ရတဲ့အခါရအဲ့ဒါအဲ့ဒါ meditation ဖြစ်တာပေါ့လို့မမလို့မမနိုင်တဲ့ဟာတော့တာမန်တာမန်ဖြစ်ဟုတ်ဖြစ်စင်ပဲပေါ့လို့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုသိနေတာကိုပဲဒါကနပန့်တယ်လို့ပြော no ဘာလို့တရားကနပြောရကနမေးမှပါတယ် အဲသိနေတာကိုပဲဒါမှတ်တယ်ပြောရတာပေါ့နော်အဓိကသိနေဖို့ပဲလို့ Yes, so the answer to your question is when you are, you said at the start you are noting well. So that knows that means that you know what is noting. That is what you should strive for. That is what you put your effort into. So when you said it disappears later on, you can't note anything, then your mind will be wandering or you, you have lost the attention that you are putting on the rising and the falling movement. So, so I think that answers the question. Mm -hmm. donc, si vous dites qu'au début vous n'êtes pas revenu à noter le, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Donc ça veut dire que vous savez ce que c'est noter. D'accord euh, oui, Simplement noter. Hein. noter le soulèvement, l'abaissement. Euh, mais qu'après vous n'avez plus pu le faire, euh, donc vous n'avez pas pu maintenir cet effort, parce que c'est un effort de rester sur l'abdomen. Sur l'abdomen. oui, être dans l'instant présent, donc observer. Euh, mais euh, ça veut dire que l'esprit s'est mis à vagabonder en fait. L'esprit n'a pas pu rester sur l'objet. Euh, vous avez perdu l'attention. L'attention à cet objet-là. voilà, et Sado demande est-ce que ça répond à votre question Donc, selon lui, vous savez ce que c'est, la prise de notes, puisque vous l'avez fait au début, mais simplement vous n'êtes pas parvenu à maintenir l'effort. l'esprit s'est mis à vagabonder. Ou... Et à s'endormir. <laughs> okay, she started to be. Did, understand a little bit. Uh, a little bit um, sleepy also. ဒီတဲ့ဒီတဲ့နားလဲဒီတဲ့နားလဲရအောင်ကဲဟိုလိုက်ခဲ့လို့တပတ်ကြံသေးတယ်လား Yeah, so very one easy answer is if you come along with us, we'll show you the Malamsi. Okay, on va on va peut-être euh, On va terminer la question, mais s'il y a des gens qui veulent partir, il est 8h35, donc euh, ah. on va faire peut-être en deux fois, sinon ça va peut-être encore durer euh, un quart d'heure, pas plus, hein, mais euh, si vous avez encore un peu de temps, on va terminer à l'aise, mais s'il y a des gens qui doivent partir, vous pouvez partir maintenant en fait. question. wait, second, because mm. some people had to go half past eight. Right. So the people who stay, they will, can stay a little more, okay. like 10, 10 or 15 more minutes. Oui. Puis là, café, camion, papa. ဒါလေးသူတို့ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီးမှအဲဝန်ဆက်လာ။အဲရေးလေးပါရေးလာ။ Ça va? အဲတတ္တိရှိတဲ့လူတွေအဲတ္တမရံဒီလိုက်ခဲလို့ပြောလိုက်။ Donc voilà, il dit euh, si, vous avez, si vous avez le si vous êtes courageuse, vous pouvez venir euh, maintenant à Sadama Ramsi et on va vous expliquer euh, comment méditer. Uh, yeah. So you are, you are already very brave coming here déjà. Mm. <laughs> vous êtes déjà montré déjà beaucoup de courage en venant ici. Mm. Eh, Donc Essayado prie pour que vous soyez encore plus courageuse et d'aller euh, au centre de méditation. Comment Ah, d'accord. Uh, she's going to Nepal to a meditation center. Good. Ah. Where, where, where meditation? Where in Nepal? Pokhara. Pokhara. Mm. Uh, the name, uh, I forget. Uh, it's ashram. Seattle was in Nepal for a long time. Mm. That's why I, I, I want to know if he, he stay in Nepal now or he stay in another place. Hey, eh, I go go ဘယ်စေးဆိုင်သွားစားမလဲဆိုတော့အဲစိတ်ချရတဲ့စေးဆိုင်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်လို့ပြောတယ်ဘယ်အဲ့ဒါပြောတယ် Yeah, so when you, are, you you decided to take Buddha's medicine, that is very good. But um, where the where they are advertising this medicine, the place that you are going, that is very important. It must be a, a, a trustworthy place that you need to go to. Mm. So everybody will advertise that their meditation is the best but you need to be very careful စေတိုင်းကောင်းတယ်ပြောနေတာ They say their medicine is the best hmm? Yeah. Ok, donc euh, euh, D'abord, pour répondre à votre question, donc, il, ne sera plus au Népal. Il, sera à Yangon à l'avenir. à l'avenir. Voilà. Mais sinon, euh, Sayado dit que l'endroit où vous vous rendez, c'est très important aussi, qu'il faut que ce soit un endroit euh, digne de confiance. Évidemment, tout le monde euh, va dire que son centre est le meilleur. Mais donc, il faut quand même faire attention à ça. voilà. Donc, je pense qu'il y two deux autres questions. On a le temps time répondre. yeah. pas de problème. no yeah. problems. Then 10 heures. <laughs> ok, on peut aller jusqu'à 10 heures. Allez, ça y est. Deux. ok. Alors, euh, euh. euh bah, moi c'est le contraire. Donc, euh, le fait de dans l'agitation de la journée, etc. Après, quand je commence à méditer, je, me pose, je commence à, noter, et alors à un moment donné, ça, ça ça note et donc j'ai l'impression que l'agitation revient par la notation. et <laughs> donc je note l'agitation, mais néanmoins, c'est comme si ça s'en allait. Euh, alors j'entends qu'il faut normalement annoter les principaux objets, mais euh, il y a des douleurs qui prennent de la place, puis autre chose, puis autre chose, et il parle de, 60 par minute de 300 par heure, je, suis très loin de ça, et je trouve que néanmoins, chez moi, ça génère de l'agitation. Mm-hmm. Donc je me dis que s'il y en a 300. Hmm. Et donc pour moi, il y a le côté agitation, concentration, qui, ne se rencontrent bien sûr pas. Je, suis concentrée, mais agitée. Hmm. Hmm. tu vois Parce que j'essaye de noter, j'essaye de rester vigilant, de noter et de laisser passer, mais néanmoins, mon corps s'agit. Voilà, c'est Et je reviens à ma respiration. Okay, so I can translate to Tain already. Yeah. Um, yeah. So with me, it's the contrary. I'm agitated uh, during the day, then I come back home uh, and I start meditating. So I set myself and I start noting. But um, the strange thing is that because of notation, it seems agitation is coming back. Um, so Seattle says that we should know the main object, but there's so many things happening. There's some sensations, pains, and thoughts, etc. So it seems to me the fact of noting is generating agitation. Um, there is concentration, but at the same time the body is uh, getting agitated. So once you said she comes home, so she does the meditation at home. And uh, how was it actually at first? Is it is it has she got a good mindfulness when she started it? Because she said later on she is having the problem. Donc euh, il, veut, juste préciser euh, donc euh, tu dis que tu rentres euh, chez toi. que tu te poses et puis qu'après il y a l'agitation qui vient mais il y a un moment où c'est moins où c'est plus calme au début oui, de quand début, tu, in the beginning tu... of the meditation it's okay and then mm-hmm. uh, notation after meditation it's coming and I'm feeling the body oh, oh, oh, too much <laughs> that's uh, so pain pain comes in a lot yeah pain uh, thinking and so mm-hmm. I'm, I'm asking is it normal or do I have to come back more in my respiration to to know, breath? Yeah, breathing. Yeah. Mm. How long have you practiced meditation? few years. Few years. သူကဘဝတော့သူအဲ့တော့အစနေပြောရင်တော့သူကသူကမှန်မှန်ထိုင်နေတယ်လို့သူပြောတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူကအလုတ်ကပြန်လာပြီးမှသူညနေပဲထိုင်နေပေါ့။အလုတ်မှာတော့ ကြည်ကြိတ်ကြည်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သူထိုင်တယ်ထိုင်လို့ရှိရင်ခဏလေးတော့ညင်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ခုနအဲဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်အတွေးတွေပေါ်လာတယ်မမှတ်နိုင်တဲ့သဘောပါပဲသူပြောတာတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီး education ပြန်ရတယ်အဲ့တော့သူကပင်နိုင်ဟာယူမှတ်မလားအဲ့ဒါကြီး အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံခန္ဓာကိုယ်ဟာတွေမှန်လားမေးတယ်တရားဒီတရားတော့ထင်ရှားတာကိုမှန်တာပဲအဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတဲ့ဘယ်ဟာပိုထင်ရှားလဲခုနလိုဖောင်းနေပိနေတဲ့နာရာပိုထင်ရှားလာပြီပဲထင်ရှားပြီဆိုတော့ထင်ရှားတာကိုမှရုပ်ပဲဒီမှာအဲ့ဒီမှာမှအေးဖုံးဝထမိလိုက်တယ်ဟောဒါကပိုထင်ရှားတော့ဗျာဒါကြားတယ်ကြားတယ်မှရုပ်ပဲ

to note the predominant sensation happening in the body. So even though we say the belly or the abdomen is the primary focus, and you are told again and again to come back to the abdomen, note the rising and the falling. If there is a predominant sensation taking over the rising and falling, which in your instance is the thinking, is the pain, so if the pain is small, you go and know the pain. If the thinking is small and you're getting angry with the thinking, note the thinking. Eh, but if there is nothing to note, go back to the abdomen. So that is the advice. So I'll repeat again, the key advice is to note the predominant sensation. Donc le, conseil clé, tant pour les méditants, les débutants que pour les méditants avancés, c'est de noter la sensation prédominante. Même si on dit qu'il faut revenir à l'objet primaire, qu'il faut revenir à l'objet primaire constamment, si euh, il y a un autre objet qui euh, hmm, qui, qui, prend le pas sur, euh, euh, le, soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, euh, que ce soit par exemple les pensées, si les pensées deviennent très nombreuses, ou si la douleur, par exemple, prend de plus en plus de, place, il faut prendre ça comme, objet primaire d'attention. Il faut aller vers la douleur et noter la douleur, par exemple. Ou alors, si par exemple, s'il y a beaucoup de pensées que ça nous met en colère, il faut noter cette colère à ce moment-là, ou noter les pensées il faut noter ce qui, est présent, ce qui est prédominant. Mais à partir du moment où il n'y a plus rien à noter, là, il faut revenir. Il faut revenir à l'objet primaire. Euh, donc, voilà, on répète encore une fois, le, conseil clé, c'est de noter ce qui est prédominant. Ça, c'est vraiment le conseil clé. Ça va Ça répond Oui, euh ouais, va Pas tout noter oui, moi, c'est ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a beaucoup. Okay. Mhm. So not, not note everything, because that's what I do usually, I note everything. Not too much. no pain, no gain. <laughs> no pain, no gain, pas de, pas de douleur, pas de, de gain on va faire une rime en français, mais bon. il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de plaisir. Non, mais. Non, c'est plutôt il faut souffrir pour, euh, pour être beau. Pour être, pour être beau, bon. Hein. Pour... <laughs> c'est nécessaire d'avoir la, la, la douleur dans le, moment de la méditation Is pain necessary when we meditate <laughs> <laughs> Very good question. Um, <laughs> with uh, with uh, necessary pillar. Uh, yeah. Yeah. ခန္ဓာရှိရင်ရှိနေမှာခန္ဓာရှိနေတဲ့ပြည့်ဒါရှိနေမှာပဲအဲဒီတော့ဝေဒနာမရှိခြင်းကခန္ဓာမရှိနေ Actually pain comes with your body so with meditation there will be pain which is natural process of your body. So if there's a body, there will be pain. <laughs> and it's not coming on because of the meditation. Okay? Does it answer your question? Hmm. Euh, donc, c'est une bonne question. Donc, le, Vedana, le, les ressentis, hein, c'est ça le, euh, la douleur. Donc, euh, euh, en réalité, la, douleur vient parce qu'on a un corps. Euh, et lorsqu'on médite, il y aura de la douleur. Euh, c'est un processus naturel du corps. Hmm, mais il ne faut pas penser que la douleur vient par à cause de la méditation. Est-ce que ça répond à la question hein? Si on fait un autre type de méditation qu'il a de plaisirs de méditer, de sentir, d'être dans le moment présent, And if we practice another kind of meditation where there is pleasure, where, where there is uh, uh, happiness about being in the present moment. And you are not carrying, carrying out meditation to you, to look eh? Mm. A meditation to me or a place of website. Mm. Your sense in the book. Your sense in the book. Your sense in the book. ရရှိနာတဲ့နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင် ဒါကိုယ့်အကြိုက်ကိုနှလုံးသွင်းတာကိုလို့ဆေးရချိုးရဲဟုတ်လားချိုးရဲတဲ့ဥစ္စာကိုလူအများစုကြိုက်တော့ဒါကိုအကောင်းလို့ထင်တာဟုတ်လို့တကယ်တော့ယောဂပျောက်ချင်မှပျောက်မှာနော်တချို့စီကတော့ခါတယ်အဲဒါကိုတော့ကိုကအဲ့ဒါอืมကြိုက်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဆေးရတော့ဒါဆေးကောင်းဖြစ်နေမယ် အဲကိုယ်အကြိုက်ကိုမတွက်နဲ့နော်အဲယောဂပြောဖို့အဓိကပဲစစ်စစ်ဖို့အဓိကပဲ Yeah so many people always prefer a sweet pill when they are taking their their medicine mm. so but a sugar coated pill or a sweet pill it may not cure your disease but then, on the other hand, a bitter pill may cure the disease, or it will definitely cure the disease. So it is, if it is a true medicine, it may not be a sweet pill, a sugar-coated pill, but there is more chances that a bitter pill may cure your disease. So it, the key thing is it should be the true Buddha's medicine. beaucoup de gens préfèrent les médicaments euh, euh, sucrés, enfin les médicaments doux, euh, mais il est possible que le, médicament sucré ne guérisse pas les maladies. donc par contre, la pilule amère peut euh, guérir les, maladies. Euh, évidemment, elle n'est pas enrobée de, sucre, mais elle, est susceptible par contre de, guérir la maladie. Donc la chose clé, c'est qu'il faut qu'on prenne le, véritable médicament euh, prescrit par le Bouddha. Comment On peut dire conclusion que la est que la souffrance aide à guérir. So in conclusion, we may say that suffering helps um, curing. Mm -hmm. So yeah if Some of you may think that um, if it is possible you would like to get a cure without taking the medicine, but uh, that is not real life. Shadow said he would like that also if you can find it. Donc euh, certains d'entre vous peuvent penser que euh, Il y a moyen de guérir sans prendre de médicaments, mais malheureusement, ça, c'est pas la vraie vie. Euh, Sayado aussi aimerait euh, euh, trouver un tel médicament s'il si, si, le pouvait, s'il pouvait trouver un tel médicament. Ah, et donc la question, c'est quoi Non, non, je dis avec les, euh, la réponse, avec la métaphore, des médicaments ça ne pas bien comprendre. je, me demande s'il n'y a pas un malentendu de fond mm. dans, ce qui se dit, parce que tu demandes s'il faut souffrir pour. Euh, -ce que, mm. mais c'est inhérent. Ce qu'il disait, c'est que puisqu'on a un corps, on souffre. Et la méditation, vipassana, c'est du c'est de la conscience. j'ai dit la, les douleurs pendant la méditation. Mais parce que tu es. Oui, mais, c'est ça, mais que ce soit pendant ou en dehors. Mais j'ai tout à fait après douleur, c'est pas Non, mais je crois que c'est ça qu'on parle, je me trompe. Non. Parce que si on est dans une position, pour, dans mon cas, moi je ne peux pas être dans euh, la position. Oui, antérieure, oui j'ai beaucoup de douleurs et je n'arriverai jamais, je crois. Mais il y a des gens qui méditent assis, donc tu vois, c'est pas le but de chercher la douleur. Oh, peut-être que j'ai compris mal, parce que mm, je pensais que c'est les douleurs produites dans les moments de la méditation. Non, non, non ce n'est pas ça. non. c'est le. Pendant que tu médites, tu prends conscience des douleurs qui passent qui viennent. Uh, y there Ok, on va, on va peut-être. Euh, donc la, question, peut-être, euh, c'est quoi alors euh... Mm, j'ai compris que c'est les douleurs qui, arrivent dans les moments de la méditation, de la position. Ok. Et qu'il peut prouver parce que si on est une heure dans une position, qu'il peut avoir. Mm-hmm. Mm -hmm. un, se un, Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions encore Toi, tu voulais poser une question, Isabelle une question, mais j'espère qu'elle nous emmène un peu loin. Je suis pas... de problème, ah, oui. La troisième maladie, oui. j'ai l'impression que c'est celle, euh, où il a été le moins concret, parce mhm. qu'elle est peut-être la plus difficile à, définir. Mhm. Si ce n'est que les remèdes se retrouvent dans les remèdes des deux premières maladies compris mhm. Et donc j'essayais de représenter euh, ce qu'il voulait dire et je me demande si derrière la troisième maladie, ce, dont il voudrait parler, c'est ce qu'on appelle l'inconscience. Mmh. Voilà. Euh. Autrement dit, qu'est-ce qu'il met derrière la troisième maladie Ou, mais, hmm. oui. Euh, So the, yeah, this question may, may take us maybe too far. We may, may take us too far. So she hesitated before asking it, but yeah. now it's it's done. So the the third <laughs> the third you have to sleep here. <laughs> The, the, the third disease. Um, when you in your Dhamma talk, the third disease was the least clear, uh, the least um, uh, com- uh, comment est-ce qu'on dit ça Concrete. Je sais plus. Uh, practical. The least um, practical. Um, uh, so because also because the um, the medicine for the third disease is the medicine for the two first diseases, the same medicine. Um, and then she was just thinking, but what is it? What is this uh, third disease? And she thought maybe it's the same as in psychology, the unconscious တတိယသူတို့ပြောရရင်တော့တတိယတစ်စီးကိုတတိယယောဂကြီးတဲ့သူသိမရှိမှဘူးတဲ့တတိယယောဂမှာအဲတတိယယောဂကိုစေကုလုံးကလည်းဒီဘက်တော့တင့်နဲ့နှစ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်စေတင့်နဲ့စေနှစ်ကိုလုံးထားရင်တတိယနှစ်တတိယတစ်စီးဆိုတော့ဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ define ဖြစ်လာရင်ဖြစ်မလာတော့ဘူးဒီဘက်တော့ပြောလိုက်တာအဲကျွန်တော်မရှင်းသေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ အဲ့ဒါကျွတ်ကျွားတဲ့ဟိုကြီးကတော့ psychologist လာမသိဘူး psychology consciousness he she thought that uh, unconscious in the in psychology psychology မှာ psychology မှာ psychology သူအဲယောဂအဲယောဂဗေဒပေါ့ဗျာယောဂဗေဒတော့မဟုတ်ဘူး psychology ဗေဒမှာတော့ unconsciousness ဆိုရှိတယ် consciousness ဆိုရှိတယ် unconsciousness ဆိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မသိစိတ်ပေါ့ဗျာอืมမသိစိတ်မျိုးပြောတာလားတဲ့ မဟုတ်ဘူးနားလေတဲ့ဟာကိုဆွဲပြောတာဒီမှာအဲဒီ unconscious ကလူတယောက်ဒါဒါဗုဒ္ဓဘာသာစာပေရ unconscious ကဘယ်ချိန်လဲဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ပဲအိပ်ရှင်ဒါ unconscious ပဲအဲ့ဒါပဲဟိုကဟိုဟိုဘက်ကနေမဆိုင်ဘူးလူလောကနားလဲတာနေမဆိုင်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့သူ့ဟိုဟာဟောပြောမလားဟိုပြောလိုက်ခဏတာอืม Um, well, in Buddhist term, um, we we are not on the same page. Um, in the Buddhist terminology, when you say unconscious, it is a person who is just like sleeping. Mm-hmm. So, uh, the uh, unconscious mind the conscious mind yeah, so when you are alert, wakeful, you know what you are doing, that is the conscious mind. Would you like to mm-hmm. go, Bruno? Yeah, you, oh, you can finish it, it's okay. Yeah, yeah, go ahead first. Oh, ok. Euh, donc, bouddhisme on n'est pas sur, la même longueur d'onde, en fait, on ne parle pas de la même chose, la terminologie est différente parce que dans le bouddhisme, quand on dit inconscient, ça veut dire qu'il dort, qui n'est pas éveillé. Le contraire, c'est mmh. quelqu'un qui est très alerte, qui est très éveillé et qui mmh. sait ce qu'il est en train de faire. Euh, voilà, ça c'est quelqu'un qui est conscient dans le mmh. bouddhisme. Et puis, c'est pas terminé. ခုနပထမတိတ်ခါနဲ့ဒုတိယတိတ်ခါပေါ့အဓိကတမာတိတိတ်ခါရင့်ရင်ရင့်ရင်မြင့်သွားတယ်ဟိုဘက်နယ်မျိုးဒါရောက်သွားတာပေါ့ပညာတိတ်ခါလည်းအဲပညာတိတ်ခါရောက်သွားတယ်အဲဒါပထမပထမတိတ်ခါနဲ့ဒုတိယတိတ်ခါတော့သီလတိတ်ခါနဲ့တမာတိတိတ်ခါကကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့မိတွေကိုငြိမ့်နေအခိုက်တံပဲငြိမ့်မှတ်နေတော့ရှုနေတော့မငြိမ့်အဲမှတ်နေတော့ရှုနေမအားကောင်းပြီရှုအားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့ဒါလုံးဝငြိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါပညာသိက္ခာပေါ့အဲ့ကျမျိုးပါမကြံတော့တာပေါ့မျိုးမကြံတော့ဘူးလေးတဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာသိက္ခာကတိတံတော့လုံနေလို့မရဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ခုနတိလသိက္ခာနဲ့တမာရီသိက္ခာဖြစ်ရင်သူကလည်းဒီမှာ well Jado explained to you that uh, the first medicine and the second medicine when you are practicing them and you become very good and you continue the concentration that is a second medicine and if you are very very good then that develops into the third medicine that is uh, that is called the okay, wisdom වුණා උන so actually when you develop and keep on practicing the first medicine and the second medicine you will be able to temporarily destroy the first disease and the second disease but then if your concentration training is good. Concentration training means the second medicine. If it good, if it is good, and if it if you can continue, then it becomes the wisdom training. Knowledge will arise, and only then you will be able to destroy the latent or the refined disease or the refined fires. At that time, it will kill off the, the latent disease and you will be cured. So that is the third disease and the third medicine. But the third medicine will, and you will get the third medicine only with a continued practice or continued training of the first morality training and the second method qui est which is the concentration training. Euh, donc explique que le, le, premier médicament et le second médicament sont pris, et alors quand le second médicament, c'est-à-dire la concentration, devient vraiment bon, enfin quand la concentration est vraiment développée, elle se développe dans le troisième médicament. C'est-à-dire qu'en fait, la sagesse commence à émerger, euh, la connaissance commence à, émerger. Si la concentration est vraiment bonne, elle se transforme en sagesse. Euh, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est capable de détruire les maladies subtiles, les maladies raffinées, les feux subtils, euh, de les éliminer complètement. Voilà, mais donc on ne peut obtenir ce troisième médicament que sur la base de la pratique des, deux premiers. Quoi. Il faut qu'il soit développé à un certain degré pour que ce troisième médicament euh, entre en œuvre. Ça va, ça répond euh, Bon. <laughs> ok. Bon, on va peut-être. Euh, il est quand même déjà 21h05, donc je crois qu'on va, on va cesser ici, à moins qu'il y ait encore vraiment une question urgente. Non, c'était pas vous. Non, ok, ça va. Non, il n'y a, a, personne qui veut encore. Euh, bah, j'ai une, question, plus personnel, c'est par rapport à Pokhara et des endroits où il peut conseiller pour méditer. Bah, très, très brièvement, il y a moyen de poser la question très brièvement. Ok, so a very short last question. Um, uh, she would like to know about Pokhara in Nepal. Where, where would you advise to go and meditate? ဒီမာဇီနီနဲ့ အားထုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲလုံမိနီမှာရှိတယ်လို့အဲဒီမှာဂျာမန်ဆရာတော်ဂျာမန်ဆရာတော်ဂျာမန်ဆရာတော်တရားပြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေတောင်းဆရာတော်ကြီးစီမှာ10နှစ်လောက်နေသွားတယ်10နှစ်လောက်တရား10နှစ်10 years အဲ10နှစ်လောက်အဲဟောခင်ဗျားလည်းပြန်ပြောပါမယ် train and he train as a country drama ဆရာတော်ကြီး10 years but you understand the rest hmm So he's talking about Lumbini and the we, Chalawu, we, yeah, yeah, yeah, Kananda. Mm-hmm. Yeah. de re re. le la la da Or Rangoon. Hmm. Or if she can come to <laughs> Rangoon. Yeah, okay. Donc au Népal, il y a le centre de, de Lumbini où il y a un, un, un moine euh, allemand où mm-hmm. vivait Kananda qui est là depuis 10 ans, c'est ça euh, et, donc, euh, sinon, euh, bah, à Rangoon, évidemment, euh, il y a le, centre. Is he really coming? I mean, after asking, is is he really to do it? oui, vous y allez vraiment? Yes, yes, she's going. Very good, very good. Eh, ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီဘက်မှာအကြာကြီးမနေနိုင်လို့ဒီနေ့ဆိုရင်အချိန်20အနှစ်20တောင်ရှိပြီလို့ဒီဇင်ဘာနဲ့ပြန်လာဒီမှာရဒီရဲ့ကောင်းလို့ so in Rangoon Upandita has carried out a special retreat for international yogis many many yogis came from all over the world and this is the 20th time 20th time that this retreat is happening it happens on the December, December and January So that is also another place that he could recommend. Donc euh, toujours à, Rangoon, dans le centre de forêt de Panditarama, euh, il y a une retraite spéciale d'hiver pour les étrangers qui a lieu depuis 20 ans. Mm. Donc Pandita a lancé, ou, Padi, Pandita a mm. lancé, et donc elle a lieu en décembre-janvier, pendant deux mois. monastery of hmm. c'est le monastère de Semango. 老人ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မယ်လို့ No, you you can ask him. he cannot run away. mm. Yeah. Okay, any question I want to. Any other questions? Last one? May, he, he said the final one already. <laughs> If you used, a, used if, if it used a to ask me one more again sitting meditation. <laughs> Before this, one more question about sitting meditation. မမေးမေးမေးရတယ်လို့မဟုတ်သိချင်တာမေးပါလို့ကိစ္စမရှိဘုန်းကြီးရောက်တော့မေးတာ oh. Yes, I welcome another question if you have any, especially in regard to the meditation. Oh. oh Euh, euh, Est-ce qu'il y a encore une question par rapport euh, à la méditation assise Une dernière question, bon, mais il y a madame qui doit y aller, donc on, va, aller, c'est parti. J'ai entendu dire que quand on avait une pensée, euh, il fallait juste noter le minimum de pensée. Mais j'aime bien, et c'est peut-être un défaut, j'aime bien rebobiner la pensée pour voir quel a été l'élément déclenchant. Mais je ne sais pas, est-ce que je fais quelque chose d'inutile euh, Est-ce que je dois éviter ça et revenir directement à la respiration euh. So the question is, um, when when I'm meditating, I note sometimes thought thought, mm-hmm. but I, I I like to also come rewind, come back, mm-hmm. come back and try to see what uh, gave rise to this thought. So is it wrong to do that? So yeah, she, so she's going to follow the thoughts. Mm. No, she, no, no, no, no. She wants to. Cause of the thought. Thank you. She wants, she wants to rewind and rewind see what, and what was the what cause trigger, of the thought. What is the cause of the thought? သူကတရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲအတွေးရဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲအတွေးရဲ့ cause cause cause ဖောင်းမှုကိုမှတ်ခိုက်ဖောင်းတယ်မှတ်ရင်ဖောင်းမှုကိုဖောင်းခိုက်မှာမှတ်ပိန်နာကိုမှတ်ရင်ပိန်ခိုက်မှာမှတ်စဉ်းစားတာမှတ်ရင်စဉ်းစားတဲ့အခိုက်ပဲမှတ်လို့ရတယ်နာတာဆိုရင်နာတဲ့အခိုက်လေးပဲစိတ်ဆိုင်မှတ်ယူမယ်နော်ဒီတရားပစ္စုပန်တဲ့တယ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတရားအစစ်ဖြစ်မယ် Well, another key advice that we usually give is to know the present moment. So when you are saying you want to rewind it, that becomes um, a wrong practice. So the advice, if we want to give you, is to note that you must always be aware of the present moment. And you're noting the present moment. So when you're thinking about what is the cause, then you're going backward in time and your time is not correct anymore. So the key, do you understand that? Yeah. Okay. Mm-hmm. So always stay in the present moment, not participating right now with the full intention. Does it answer your question? Yes, thank you very much. Donc très brièvement en français, un, un autre euh, conseil clé c'est de noter l'instant présent. Donc lorsque vous essayez de rebobiner la, pensée pour voir ce qu'il a causé, n'est pas la bonne pratique, c'est la mauvaise pratique. Euh, donc le conseil qu'on donne, c'est de toujours rester dans, être conscient de l'instant présent. Voilà. Ça va Oui. Ok. okay. You want to go home? <laughs> As you like. seis. Sadu, sadu, sadu.